Man klagar jämt på äktenskapets boja Den är för lös och sederna för loja Det är ett faktum att rätta faktum Om kontraktum är ej så lätt När man som jag har greppet om tekniken Man klarar flott sin lilla vän i viken När jag mig gläder i ogjort väder Så slår jag genast till reträtt för jag går ut den när gumman min är inne och jag går in när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne och vår kärlek ja den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne när man träffas så där en kort minut. Så jag går ut jämt när gumman min är inne, jag går in jämt när gumman min går ut. skriva på enkäter om vad man tycker om och vad man äter. Om äkta makar, hur kyssen smakar, när som den sprakar till dem från scen. Herr Hjalmar Meissner som i dunat efter han Emma med en kyss ifrån sin läpp igen. Han sa om Emma, sånt gör vi hemma. Men när som Emma gör på scen, då är jag ute när gumman min är inne. Och jag är inne när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne. Och vår kärlek, ja den tar aldrig slut. Ty det tröstar ju aldrig ens en sinne. När man träffas så där en så jag går ut sig jämt när gumman min är inne Jag har alltid kunnat leva på min tack livet sig gestaltar Om jag en morgon vaknar vid Gibraltar Må sensationer som sanna broner Revolutioner är mig sällan ta Men häromdagen blev det ökning i familjen Och tyst jag frågade så kommer det en till igen Förlåt min undran, jag sa till flundran Men hur hon är och var, sa jag För jag är ute när gumman min är inne Och jag är inne när gumman min går ut det som är livet på en pinne Och vår kärlek, ja den tar aldrig slut Och det tröstar ju aldrig ens en sinne När man träffas så där en kort minut Så jag är ute jämt när gumman min är inne Jag är inne jämt när gumman min går ut